consumo de plastajoi du La consumo de plastajoi en la cefai industriai cae soilai landoi go dudec tu, la ostutajo prescau du gis la iaro du mil quindec, se ne ocasos contrao agae intervenoi. Iam existantai programoi por reciclado cae por reducto de la consumo de plastagioi, estas nesuficiae. Necessas jure liganta mond vasta interconsento, pri la haltigo de la cresco de consumo de plastagioi, kiel tion constatas studagio el Japanio. La unuigintai nazioi, dum novembro comencis en Uruguayo inter tractoin por interconsento pri la contrau batalo de la malpurigio per plastagioi, cun la celo elabori gis la fino de la venonta iaro jure ligantan contracton. Cent septec quin landoi partoprenis entio, se la intertractoi mal successus, tiam la jara productado de plastagioi en la landoi de go dudec povus plialtigi laula nun tempai cresco quotoi gis la jaro du mil quindec al quartcent quindec unu milionoi datunoi, taxas la Japana Esplor Instituto tio estus pli altigio, ie prescau tri quaronoi, compare cun la iaro du mil dec Oni ne havu illusion pri la malfacilezzo de la intertractoi, sigis la esplorista gruppo. Estas considerindae la chansoi pri mal successo, ne nur che ne subscribigios contracto, sed ancao che gi estos tro malforta forta por haltigi la inundon de plastagioi. La gruppo postulas pli fortan mal de unu foi usai plastagioi, cune cun pli altai productai impostoi, cae devigai reguloi, ciui responde cigas la entreprenoin por la tuta vivo dauro de siai productoi, inclusive de reciclado cae forzorgado. La mesurae pasioi povus limigi la iaran consumon de plastagioi gis la iaro 2015 al 325 milionoi datunoi, diras la esplorista gruppo tio tamen estus ancora o pli altigio, je quarono, compare cun la iaro du nao, cae tio correspondus al ducent tridec hoc milionoi da plenigitai rubajo camionoi. Alla go dudec landoi, ciui ancorau ne enconducis malpermeson de unu foi usai plastoproductoi, appartenas laula rapporto Brasilo, Usono, Indonesio, cae Turcio. En la Europa Unio, multae unufoi usai plastoproductoi, ciel suc tubetoi, cae unufoi usa teleraro, estas malpermesitai, ecte Julio de la Iaro 2021.